zurekin ezartagako izadi ratia. Gaur ostirala martxoaren amabostean irugarren maiako ekitze egingo dizuegu. Maiderrek ingeloseko tartetxoa sarduratuko da. Oierpeinak egulaldiaren berri emango digu. Jairok urtebetetxeen berri emango digu. Josuk almakizunek esango dizkigu. Luarrek gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Egoitzek gure gaurki irratzaioaren minguruko galderak esango dizkigu. Eta ni eneruitz zuen gorko zertaria izango naiz. Beraz, azteko ingereseko tartetxo are, tartearekin usten zaituztegu. Good morning, maider. Good morning, eneritz. Good, good morning to everybody. How are you today? I am happy because it's Friday. Do you have plans for the weekend? If the weather is good. You can go to the mountain or you can go to the a walk in the beach. I love sunny days, but if it's raining, don't worry. You, you can go to the cinema or play at home. Anyway, the most important thing is to enjoy the weekend and now listen carefully to our radio program. Orain jakin da ezagun gure guraldiaren berri. Oiel, esango digun zuze guraldi egiten duen gaur? Ka, gra, gaur, amaika gradu markatzen digu gure eskolako termometroa. Beraz egun epela dugu Bihar ere eguraldi ona egingo du. Beraz, apre, aprobetsatu eguna. Igandean, ordea egun neuritzua izango da. Eta jarraian urte betetzeak, jairo esango guzu gaur urte betetzeak, Bai, noski gaur ez ditu Iñork urteak betetzen baina aukera probetxatuko dut pasaden astean eta aste honetan urtea betetzen dituzten nahi. Zori eneko rojo, poza bigarre mailakoari sortxi urte bete dituelako. Naroa zuarde bigarre mailakoari zazpi urte bete dituelako. Urte askotarako guztioi. asmakizunen, asmakizunen tartea dugu. Lehenengoz Josu, ez analdizkigun zu izan diren pasaden asteko irabazleak? Bai, zi, le, lehenengo zikloko irabazlea David Sánchez. lelengo lehenengo maila izanda eh, izan da. Bigarren zikloko irabazlea Naroa Rendon. Laguarrena koa izan da irugarren zikloko irabazlea Lander Granada izan da. Eta orain esan, godi diguzu ze ikarkizunak ditugun gaur? Ona hemen lehen asmakizuna. Pipi, taki, papa, taki. Zerote den, nordaki, Balio du jateko, balio du ukiteko, txalo egiteko, eta nola ez, horri hau pasatzeko, berriro repikatuko dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, balio du jateko, balio du ukitzeko, txalo egiteko, eta nola ez, horri hau pasatzeko. Gogoratu, eh? Erantzuna kondo idatzi eta gero... Post... Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipi taki, papa taki, zerote den nordaki, kurrin, kurrin, kurrin, kurrin. Zendan nire izena, ez ez igarri harin, berreiro esango dut, adiegon. Pipi taki, papa taki, zerote den nordaki, kurrin, kurrin, kurrin, kurrin, zendan nire izena ezetz igarriarin. Gogoratu, e, eh, erantzunak ondo idatxe eta gero postontzira bota, e, eh, asmatzen duzuen. gai desberdina iburuzko gura txikirako tartea dugu. Luar esango digu zuze berri dugun gaur? Bai, adi egon eta entzun ando. Emakume langilearen nazioarteko eguna. Dakizu honez, aurreko ostira lamastuak sortzi, emakume langilearen nazioarteko eguna izan zen. Herrialde gehienetan emakumearen nazioarteko eguna izenarekin ere ezagutzen da. Baina Ba aldakigu egun honek non jatorria, zergatik ospatzen da egun honetan, noiztik dator berdintasunaren eskaria, ba mila beratxion eta sortxian kokatzen da. Diotenez New Yorkeko fabrika handietan josten ziren emakume ugari gerban jarri ziren. Lan orduak amarrera murrizteko, igandeetan jaizateko eta aurren lanarekin amaitzeko asmoz. Azken finean, gizonezkoak zituzten eskubide berak aldarrikatzen zituzten. Antxa denez, greba horiek amaiera trajiko bat izan zuten. Egun da bederatzi emakume hil ondoren. Fabrikaren jabeak lantokiko ateak itxi eta emakumeak barruan egonda zu eman omen zion eraikinari. Hau martxoaren sortxian izan zen. Urrengo urteetan beste zenbat graba ospatu ziren. Eta klerazet kinek Alemaniako emakume batek martxoaren sortzia emakume langilearen hasiarteko egun bilakatu zuen. Horren ostean eta gaur egun arte urte surte borrokan jarraitu dute. Emakume eta gizon askok berdintasuna lortu alizateko. Beraz, sorionak lanean dauden emakume guztiai etxean lanean daudenez, astu gabe, jakina gutxi baloratzen dugun lango gorra baita etxekoa. Eta nola ez, ikasten ari garen hori ere bai, gure lanez baita makala. entzun ondo, jo hau, ezin eh, duzue astu, aitzakiri gabe maritzuren txokon aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak egoitzek esango dizkigu, erne egon. Egun hon guzti hori, ementxe dit, dituzue gaurko galderak. Zein izan da gaurko urrezko Zein izan da gaurko urrezko esaldia? Zertaz datza gaurko albistea, zenbat umeek betetzen dituzte urteak gaur, zenbat gradu ditugu gaur, berriro repikatuko ditut. Adiagon, zein izan da gaurko urrezko esaldia, zertaz datza gaurko albistea, zenbat umeek betetzen dituzte urteak gaur, zenbat gradu ditugu gaur, hemen amaitzen da aurkirratzaioa. Espero dugu zuen gustoko izatea. Ondo paso azte buruan. Besterik gabe agur bero bat eta datorren aster arte.